D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, Méindes owes, de 5 Juli, ass en Datum, deen dir iech verhale sollt. Well et ass net all Dag, wou mer 100 Gospelsänger aus Amerika an 10 aner Natioune bei eis hunn, an dat am Kulturzentrum zu Bouneweg. Change the World Chorus mécht am Moment eng Europatournée a si sinn nëmmen een Dag zu Lëtzebuerg, an dat fir eis Häerzer unzefänken duerch hir Musek, déi voll ass mat Léift Freed an Eenheet. Wéi kann een dësem Appell vun 100 Choristen aus de Vereenegte Staaten an aner Länner widderstoen? Leit, déi hir Konscht an hiert Talent hierginn, fir hire Message ze verbreeden, e Message, dee vun de Bahá'í Léieren inspiréiert ass, Et gëtt nëmmen ee Gott, et gëtt nëmmen eng Mënschheet, an d'Äerd gehéiert eis alleguer. Den Ensemble ass ënnert der Direktioun vum Van Gilmer. Maacht iech bäi, well d'Ticketen kritt der just den Owend selwer, ausser dir lauschtert Radio Ara, well mir ginn eng Koppel gratis Ticketen ewech just fir iech. Alles wat dir musst maachen ass mir elo uruffen an dat um 091 33 42 10. Dëse Concert ass en plus fir e gudden Zweck, an zwar fir d'Peace Factory, eng asbl, déi all Joers e Summercamp fir Jugendlech tëschent 12 a 15 Joer organiséiert, wou si zesumme Strategien ausschaffe fir Konflikter ze léisen. Respekt ass d'Haaptobjektiv bei Peace Factory. Wärend de Summeraktivitéite léiert de Jugendlechen den Alldag ze liewen, an dat am Respekt vu sech selwer, deenen aneren an der Ëmwelt. Kompetenzen ze entwéckelen, fir sech besser ze verstoen a mateneen ze schwätzen, sech selwer besser kennenzeléieren, seng eege Spiritualitéit ze erkennen a sozial Verantwortung z'entwéckelen. Ausserdeem steet dëse Concert Change the World Chorus ënnert dem Patronage vum Kulturministère. Net vergiessen, Méindes owes de 5 de Juli um 8 Auer am Kulturzentrum zu Bouneweg. Komme mer elo zu eisem Thema vun haut. Näischt ass méi realistesch wéi eng staark Visioun. Oder wéi kann kann ee mat Visiounen d'Zukunft matgestalten? Visioun bedeit virausgesinn. Et huet missen e Visionär sinn, dee geduecht huet, et misst dach e Wee ginn, dem Mënsch d'Fléien z'erméiglechen. Aus dëser verréckter Visioun ass haut en alldeeglecht Verkéiersmëttel ginn. Eng gutt Visioun sprécht ëmmer d'Häerz an de Verstand un. Virwëtzeg sinn, am gudde Sënn, ass eng elementar Kraaft vun onsem Geescht, déi ons weiderdreift. Natierlech soll ee Spaass dobäi hunn. Visiounen sinn e Versuch, sech op d'Zukunft anzeloossen a versichen, d'Zukunft ze gestalten. Dat, wat eriwwer ass, ass eriwwer. Mir liewen elo an eis Ae solle no vir kucken. Mir wëllen e puer Gedenkustéiss ginn, fir dass jiddereen seng eege Visiounen entwéckele kann. Dofir brauche mer spilleresch Qualitéiten. Andeem mer versichen, Gedanken a Gefiller zesummenzeféieren, ass e Changement méiglech. Eng chaotesch international Gesellschaft, D'Hin an Hiergerass vu géigesätzlech Virstellungen an Interessen ass ëmmer méi dem Terrorismus, der Gesetzlosegkeet an der Korruptioun ausgesat a gëtt duerch de wirtschaftlechen Ënnergank, duerch Aarmut a Krankheet begruewen. Et ass kloer, datt mir staark visionär Qualitéite brauchen. Wéi kann een awer praktesch eng Visioun entwéckelen? Wéi gëtt eng Visioun Wierklechkeet? Eng Visioun ass net fest a steif, mee fléissend, ka changéieren a sech entwéckelen. Eis Zukunft kann also méi spannend a méi sënnvoll a méi flott ausgesinn. Hei elo puer vun dëse Qualitéiten, déi eis hëllefe kënnen um Wee zu neie Visiounen. Dozou gehéieren geeschteg Offenheet, Optimismus, en Entdeckungsgeescht, Freed op d'Zukunft, Vertrauen a sech selwer an och an eis eegen Intuitioun, Glawen, Fräi si vu Virurteeler, offe sinn an entspaant sinn. Lieweg a schëpferesch sinn. Freed a Gléck ausstralen an net vergiessen, gutt Visioune sinn ustiechend. Visioune beschäftege sech mat der Zukunft. Awer visionäert Denke fänkt direkt un a wierkt direkt op ee selwer. Méi praktesch heescht dat och an eisem Alldag fir sech selwer emol seng Gesondheet fleegen, de richtege Partner wielen, e glécklecht Bestietnis ustriewen, senge Kanner eng gutt Erzéiung ginn, e passende Studium an de richtege Beruff wielen, sech Zäit huele bei der Orientéierung an der Wiel vun enger Weltanschauung an der Relioun. Fridde bei sech selwer schafen a mat sengem Nächsten. Mir wëssen, dass d'Welt an enger déiwer Kris stécht an dass eis positiv Visioun dozou bäidréit, d'Welt ze veränneren. Bahá'u'lláh seet, dass d'Welt eng Heemecht ass an d'Mënschen all hir Bierger sinn.